Madu zahagoaz egin hun? Egin hun. Ordin, igan nesken eginean basunien joiko idoki saltegien besta, en, hitz batez nula igan da? Izi gari huntza. Horten <laughs> eh, jente hanitz gue saltokitik eta gue bestatik, eta plazer egiten diz, izan eta... Horten, mm, uh, eh, jente gutiago kurritzen tutu siberun, eta ikusi dizugu guedesmartza simple eta mm, argi uh, kapable zela jente hanitz interesatzia. Zenta justoki hor ez dia ez da bortzaz uh, eh, turistek eh, bakrik zuzentuik hoi? Ez, gu esaltukia txipi duzu, kokatzen da, joan etxemendien etxaltian, eta ordin um, urtoz egiten dizugu besta bat, lekuko jenten eta gu etxaltukia txipin, ebilten tutz be, siberotak, ge, gehienak tutz jiten, edo uh, urt, eh, urtian zehar nesken egunoz, eta udan ebai. Ordien, gue elbi azuzun, eh, diala bost urt, bost sei urte hasi dugulaik besta egiten, zuzun uh, jente hoier, uh, pada emaitia uh, bejuntatzeko, alkar ezagutzeko, eta gue ezagutzia ebai, zen eta... Uh, jiten zetutzen saltokilat, uh, jakin gabe adibidez, mitik euh, mitikilen bazela norbait eta nurzen, bon, gehi ginizun uh, momentu bat uh, sorrazi, euh, euh, alkar uh, kutsatzeko. Eta ordin, din, uh, guelbuia urtez urte uh, uh, guelbuia heltu gela, zen eta uh, lekuko jentik, nahi diteran juiko jentik, bena ataratzetik, barkosetik, efe, leku uh, hanitsetaik horatutzu besta besta horta, e, plazerik ilan, urtoz eh, gue, gue mm, eh, parte hartzale kopurua emendatzen nahi duzu eta plazer egiten dizu, eta badizu ege bai, turista, kanpotiarrak, hanitz egiten dienak, interesatu dutzu gue desmartxaik Eta aurten bereziki, uh, boa interesant zuzen, segur, eta hilantututzu kanpotiar franko. Zenta bai, e, ez da justo etxe mozkiren txestatzia? Ez, ordin, uh, <clears throat> esiatzen dizugu urtoz, gehi bat uh, plantan ez uh, jenter proposatzeko. Ordin, egan urtin, adibidez, uh, baratzekien unguian un zuzun uh, gehia, uh, baginiz un uh, argazki erakusketa uh, plantatuk, elian uh, eginik, Geo beti baduz, enfin, badizugu ez bat, edo esiatzen izugu ez tabada baten eh, plantatzia jenten hartin, nahi dit erran eh, uh, eh, etxeko mozkin egilik eta uh, kampotiar edo gue klienten hartin. Eta aurten uh, hasi duzu besta, goizan, uh, Charles, Therese eta Bitian Hokien uh, olhan, uh, hori pin <laughs> dienak, eta hor din uh, eh, han uh, jente paket, uh, bost edo hogei zututzen, Terez eta uh, betian ekilan, ungu baten egiteko behi uh, ardi ekilan, geho pikunikatu dizie olhan eta geho jatsitutzu, eta arrestitan uh, uh, basuzun ez txipi bat, mm, nune aipatuk izan den lurzaindia desmartxa, izigarri important duzu guetako ebai azpimarratzia badela olako desmartxak Euskal Herrian eta eh, funtsesko Eta ebai eh, Charles Hokik uh, eh, presentatu dizu bortuko bizia, uh, olako bizia, uh, ze den uh, guetxaltetan uh, bortiek ilan lanin aitzia. Eta bat zututzen eh, uh, jutan hogei jente pu, eh, metatuk, bordan, eh, prestik, uh, uh, zuteko, izigarri, guetako izigarri importanti izan duzu momenti jo. Eh? Justok izan tabazen galto hoiez, bortuko bizitza, olhetako bizitza nula zenaz? Mala. Ebo, jentetan, eh, hebenko jentetan aski ahagi dela, eh, nula den, eta guano oh, galtzen nahi duz, urdin eh, hanitsek ez dakizu e, eh, subea edo xusen zer den, eh, ahanko bizia, holako bizia, mena kanpoetiarek e, txerkatzen dizi holako xeetarzinak, holako istoiak eta nula bizidien hartzainak, hartzaina mito badez, eh, jente hanitxentako, eta eh, zinez kontent izan eh, be hartzain <laughs> eh, batekilan ekilan uh, mintzatzi, uh, bai beste hartzain gazte zumait, uh, uh, uh, untsa esplikatu di bai uh, nula iaiten den xaju bat bortin, zer dien nekeziek, zer dien uh, plazerak ebai, eta nula eran ardiek lan inaitzeko, gazna egiteko, toro, bon, oso interesan zuzu bai. Ez bai, eh, besta hoi ibilaldiaikin hasi dela, e, gio mintzaldia behaz arrestitan, eta gio, gio besta Besta, ordin gu esaltokia preforste zabalik egoiten da, epi jente paketak ebilten duzu eta josten izi ebai, gutako interesan duzu momentu amigin bat azkarra duzu ebai, e, sajuan den bon. Eta geho eh, prestatzen dizu guguk uh, eh, ordin jateko, pastetsak, pastetxak, uh, zea Mathieu Mendizabalek, uh, zea past, uh, oheak ilan, Men, Mathieu duzu eta okina, laboai okina dela, eh, frantxe, dugun bezala frantxezez. Ordin euh, prestatu dizu pasta, guk uh, egiten ikiten dizugu, eta barnin ezarten dizugu, edo lukainkak, edo txinkor, edo gazna. Geo egiten izugu bai gazpatxo, elekuko batzekiek ilan, eh? bat, ordin uh, bio dienak, desmartxan dienak, eta ordin gazpatxo prestatu dizugu. Euh, Sachar Sasha ordin euh, joan etxemendien euh, laguna prestatzen dizio izoskiak, etxeko izoskiak, ah, ba, dizio gaiza hunak, eh? <laughs> hortako eba jentik zentutze, eta uh, urtoz, urtoz, ba, dizio ber, uh, ber buiak jiten dienak, ber uh, jente plazer egiten diz, zen eta... Baduz, bai, eh, ba, bat txabat, uh, eh, be plantana aidela, hola, gue xaltokien inguian, eta geho urtian zehar ebai, beste jente berrik eh, jinazten diz, eh, besta eta jentik nahi dizie beste besta bat uh, <laughs> egiti negin edo lagazkenin, Zen eta plazer han isartzen dizi e, guekilan eta guekilan mintzatzeko. Mhm. Ez aintzina jarrekitzen egu zuekilan maduz arragoaz, e, horrek zer ekarten du? Bekartzen du uh, eh, gaizahan guetako duzu uh, be guelanain... Eh, nola eran euh, reconnaissance, ez dakit nola eran. Ezagupen bat. Ezagupen bat, eh, segur. Jentik badakizi eguk uh, etxalte txipietan giela, uh, uh, siberun, eurokorki, bena gue, gue taldian, eh, bereziki. Uh, ordin ezagunpen hoi uh, guetako importantu, zuzen eta urte hotan lalen egitutzu, azkarki, uh, bon, <laughs> eta uh, importantu zu euh, guetako segur. Geo uh, idoki idokiko desmartsa ebai, zen eta uh, denak e, idokiko desmartsangia saltokien, salbu, bon, estigar kooperatifako uh, e, xagarradu edo xagarxu, jabena pentsatzen dit estiela gutaikur, une? edo badizug ebai esti, esti, esti egile, mena bon, ber filosofia dizu, eh? mena moskin gehienak uh, idokiko desmartxan tutzu, hanitxo bio desmartxan diela bai, kalitatezko desmartxan, eh? Eta ordin, eh, ebe, eh, idokiko mogimentu edo, eta eh, aldien entako, eba, important duzu jakitia Euskal Herrian, siberotik kostaldilat, badela e, desmartxa hedatuk, e, eta besta hortan, e, be, pada hun bat duzu idokiko desmartxa, e, aitzinin jenter, e, important dela, bide hortan sartzia eta labuantxa txipien defenditzeko eh, oso, oso uh, eh, nula eran important dela. Eh, hortako aurten ebai lotu dizuk gu gaialdia, luizendiako desmartxa ekilan, guetako ez duzu posible nula eran gabe egitia, gaialdia oso important duzu guetako eta uh, gue txalte tako eta gazte sumait, jinazteko ebai txalat uh,

Ordien eh, ataratzen gilaik, eh, ginelaik, eh, astoi aztoi esker, uken ginizun bordatxipi bat, uh, plazen ondua zena, eta uh, hantik saldu dizugu urte sumait gue moskinak. Bena, Uh, ordunko <laughs> herriko ez zela bate egu alde, uh, soko batetan guntutzen, ez izien nahi panozu maite zai, uh, senitzen ginizun, mm, ez zela jente hanitxe ibilten zien, galtzen ginila gynila, xaltzia. Eta ordin, uh, pada euken dizugu, uh, junta da uh, joan etxemendiek ilan ik, bon, ikustia, mm, basila borda txipi bat, bide bazterin, behe libro zena. Eta pentsatu dizuk, mm, zera, txaltuki bat plantatzia, etxalte batetan, basila sentxue habo, importantzia jabo ebai jenterbuz. E Bena, <clears throat> ikusten duzugu bai, bila, eh, bila sortzitik lan da, eh, beste harremanak dugu la ilan, uh, eh, etxalte batetan izat, izati uh, important duzu, baduzu logika azkarrago, eta lotua ebai jenteik ilan harremanak uh, aizago tutzu egitia. Zan eta xuxen kajuten ahaltutzu behien ikustea edo jeistea edo, ah, eta pentsatzen dit, uh, important dela bai eta eta gu esaltukia ebai ontsa ebilten dela uh, ebilten duz uh, e, uh, e, hoien esker eh? uh, etxalte bat izati zentzu zentzu bat Beha, bai saltegian aldizkatzen zide, baina beste zunbaitek hor saltzen dizie, baina ez dia horra saltegia etxekitzeko edo. Baina, bien arteko oreka, hots saltzaile horra dinen eta ez dinen artin, nola egiten duzie? Ordien, um, ehm, eh, ez dut zudenak jitena, ah, eh, guk, eh, siberun, moskin, uh, etxeko moskin suerte sumai produzitzen dizugu, ez denak, idokin gaman edo, eh, barrietatian, ez dizik horro uh, siberun. Adibidez, ahatia ginazten dizik do mintxainetik, Jean-Michel Berroan etxetik, uh, uh, ah, irulegiko ardua baigoritik osteran etxeltatik, uh, regimenta hartzen alduden mamin një qaltien, eta agente horiek uh, lanpetuk tutzu, eta ez tutzu, ez izi, permanentzia etxekitzena. Ordin, sistema simple bat ezai dizugu plantan, uh, guk, uh, eh, preforzta egiten dizugu, albizain, uh, sale <laughs> engue permanentzia eta ebaiten dizugu bakotxa uh, suma bat, uh, ehunetaik bost, edo amar, bardin aurten, uh, frezen tapatzeko. Eta kampun horadien uh, uh, moskinak ebai, uh, etxeko <laughs> moskin egile hoiek, eh, emaiten dizie ehun eta ikogei edo bost, uh, frezen tapatzeko. Eta hola, haipatzen eh, uh, duzu norreka hortan heltzen gututzu eta ez duzu problemai, denek hartzen dizie parte hartze eta jokian txartzia, ez duzu plenitzen eta hoi hartin azizik bate problemaik uken, eta pentsatzen dit, uh, hoi important duzu azpimartzia, uh, idokiko uh, sistiman, etxeko muskin uh, egiletan, badela be gubezala bezalako desmartxa eh, zumaitek zaharago, eh? adibidez, ortsaitzen, badiziek kaiku borda, lehen eh, bide basterin xaltzen eh, zitzien zitzi moskina, koai badizie gune harri-garri erder etor, bena, berprinzipioa duzu, e, bastidan eba egan urtin zabaltetu izie beste Eta uh, eh, saltoki txipi bat, eta ber sistema eki ebilten eh, eh, dutzu. Eta pentsatzen dit, uh, dela eta nula eran uh, susena, susena ebait eta froga projeta edo saltegi hoi untsai bilten dela behitu heinbat projeta. Bena hoike, ez ditzugu aldihuntan aipatuko, e, eh, besta aldi ez bez jinentzile eh, aipatzea. Bai, bat ditzugu projetzu mait lagazkenin eh, adibidez uh, inbe adizugu beste besta bat egin edo bat ditzugu idea, errakusketa bat egiti eto hori, hori bat ditzugu bai, uda hor prestatzeko eta gero lagazkenin aipatuko ditzugu gogo hunez. Bo, berriz be, hartu Izan nuntxe eta esker mila.